Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. A la yo boom boom girl con ver como ella no menea. Me pese pum pum girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea. I like you pum pum girl. Y ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Degollarte, mami, ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale para atrás, échale, échale para adelante, para atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like yo pum pum girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina en medio la pista, planteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she juggling Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You say that me, miss me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance, I in a nation. You never know, say that me miss me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. have a girl down the lane. I love your pum pum girl.